السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على رسوله الأمين وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد tunaendelea na majalisi zetu za kupeana nasaha na kupeana miongozo juu ya suala la talabu ilmu katika mambo ya msingi yanayohitajika kwa talibu ilmu ni irshadu ustadhi muongozo wa mwalimu mwalimu anayofundisha watu dini anatakiwa atoe miongozo kwa wale waliokuja kwake kujifunza ili wajue namna gani wataiendea ilmu kabla ya kuingia kwenye jambo la ilmu na wakati wakiibashiri ilmu na hata pale wanapohitimu baadhi ya masomo wanahitaji kupata miongozo kwa nyakati zote hizo bila miongozo kutoka kwa mwalimu miongozo ya sawa basi kufeli kwa mwanafunzi kuko karibu sana na mtu anaweza kumaliza umri wake bila mafanikio kwa sababu jambo la ilmu ni jambo kubwa sana sio jambo dogo unapozungumzia ilmu ya dini unaozungumzia uhai wa Uislamu Uislamu uhai wake uko kwenye ilmu kila ilmu inapoenea watu wakaijua haki wakamjua mula wao wakamjua mtume wao wakazijua sheria za dini kwa dalili basi ndipo uhai wa Uislamu unapopatikana ndio maana ukienda mahali ukawakuta watu wamegubikwa na ujinga, namna wanavyoabudu, namna wanavyoitakidi, namna wanavyoishi na kuamiliana na watu, ukaona ni ujinga mtupu. Kafika mahali watu hawajui kusoma Qur'ani, imamu hajui, imamu hawajui, khatibu hajui, hapatii kwa maana kwamba ni wajinga ukiingia mahali hapo ukitoka na tathmini yako utasema hapa uislamu umekufa nini kwa sababu hakuna elimu kwa nini uislamu umekufa ay watu hawajui kutofautisha shirki na tauhid watu hawajui kutofautisha baina ya sunna na bid'ah watu hawajui kutofautisha baina ya halali na haramu watu hawezi kutofautisha baina ya haki na batil swala inaswaliwa sivyo kwa utaratibu sio kwa tathmini yako itakuja kwamba hapa Uislamu umekufa kwani kunatarajiwa nini kwa mtu mjinga kwamba atapatia kwamba mtu hajui quran ataisoma kwa kuipatia anna lahu dhalik atatoa wapi bila shaka atakosea kwa nini hakusoma hakujifunza nataka kutilia mkazo kwamba uhai wa Uislamu ni ilmu na ilmu ndio uhai wa Uislamu. Elimu ikiingia kwa watu wake wakaipokea inavyotakikana kwa taratibu zake, basi Uislamu unakuwa hai. Nishazungumza zaidi ya mara mbili, mara tatu, mara nyingi tu nikitolea mfano wa Uislamu ulipoingia kaskazini mwa Afrika kwenda mpaka magharibi huko mpaka kuingia katika Andalus walioingiza Uislamu mwanzo walipata tabu sana walikuwa yani katika miji Afrika huko Tunisia Algeria Maghrib Morocco babas barabira wanafikishiwa Uislamu mujahiduna wanaingia wanafanya futuhat wanasilimu wakisogea mbele huku watu huko meritad marat sio mara moja mara mbili mara watu wanartad wanarudi kule kule na wengi wao walikuwa ni wathaniyun watu wa kuabudu mizimu kwa masahaba na tabiuna wakiingia wanaeneza Uislamu kwa kasi wanakwenda kwenye miji mingine wakija huku watu wameshartad wamerudi kule kule mpaka alipokuja Musa ibn Nusair al-Balakhi rahimahullahu ta'ala ni tabi'i Musa ibn Nusair al-Balakhi rahimahullahu ta'ala yeye akasema hapana jambo haliwezi kwenda namna hii tutaingia katika miji tutakaa fatara min zaman kipindi katika wakati tutumie muda wetu tuwafundishe dini watu hawa akawa anaandika barua kwenda Hijaz ili waletewe wasomi peleka barua Sham waletewe wasomi kwa hiyo wanakuja wasomi kutoka Sham kutoka Hijaz na katika nchi za Kiislamu ambazo watu wake wametaalamika sana Makka Madina waletwe watu katika tabiin waliofundisha dini ikafanyika hivyo ikawa watu wanakuja wanakaa wanawafundisha watu dini wanaielewa alhamdulillah pakazalikana kundi zuri la watu wenye ilmu wakawa wanaipigania dini kwa ilmu ndio wakapatikana kina Tariq bin Ziyad al-Barbari rahimahullahu ta'ala katika barabira Tariq bin Ziyad ukisikia huko Ulaya kuna Jabal Tariq Gibraltar ni huyo Tariq bin Ziyad ni watu walithibiti kwa sababu ya ilmu Uislamu ukaingia al kwa ilmu pamoja na futuhat na jihad fi sabilillah lakini sambamba na hilo ikawa ilmu ndio inaongoza pale kwa bila ilmu mambo yanaharibika uhai wa Uislamu katika ilmu kwa hiyo ni jambo kubwa sana jana katika tuliyozungumzia tulijikita sana kuzungumzia jambo la ikhlas jambo la ikhlas kabla ya kuendelea hili kwa haya nitangulia kuyasema mimi napenda sana watu wasome na wafuatilie kusoma tarehe ya Kiislamu ina faida sana na hasa tarehe ya kuingia Uislamu kaskazini mwa Afrika mpaka kufika Ulaya bilkhusus Andalus watu wajitahidi kusoma kila mara kuna mafunzo mengi sana tarehe ina durusi nyingi sana na kuna ibar mazingatio mengi na kadhalika kabla ya hapo kusoma tarehe ya al-khulafa ar-rashidin historia yao na mambo waliyofanya mitihani na misukosuko ilijitokeza baadhi ya fitan na namna zilizofanywa ufumbuzi kadhalika dua zilizokuja baada yao kama daula al-umawiyya الدولة العباسية futuhati za Kiislamu watu wasome kila mara wajitahidi kusoma ikiwa umechoka kusoma mambo magumu soma hayo hizi katika mulah za ilmu lakini inaongeza maarifa inakupa namna kufundisha, namna ya kuweza kuyafahamu matukio yanavyokuja na watu namna walivyofanyia ufumbuzi aina za watu na matukio mbalimbali kuna mambo mengi ndani yake kwa talibu ilmu katika mambo ambayo hatakiwi kuyapuuza jana tulizungumzia kuhusu swala ya ikhlas na nia njema katika jambo la ilmu katika mambo ambayo mimi ninawanasihi tulabul ilm waliokuja kusoma hapa na wanaosoma sehemu nyingine yoyote ukitaka kufanikiwa katika safari yako ya ilmu basi nia yako iwe ni njema wewe utafuta fadhila za Allah subhanahu wa ta'ala Mtume sallallahu alaihi wasallam ametahadharisha sana mambo ya sum'a na riya mtu kutaka watu wakusikie usikike watu wakuone na pengine ukawa umepewa kweli maarifa una hifdhi kali unafahamu ndani ya haraka fahari, fahamu kubwa kabisa ukaghurika nayo na ukafanya riaa katika hili au ukataka watu wakusikie madhara yake ni makubwa sana mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala sio kwamba hutabarikiwa tu katika elimu yako hapa duniani bali akhira utapata adhabu waliaadhu billah hadithi ametaja Imam Muslim rahimahullahu ta'ala katika sahihi yake tutasoma kama hadithi mbili hivi alafu niendelee na kipengele kinachofuata hadithi ya kwanza hadithi hii ya Imam Muslim rahimahullahu ta'ala na mingineo hadithi iliyopokewa kutoka kwa Abu Huraira sahaba mtukufu radhiyallahu ta'ala anhu Abu Huraira radhiallahu ta'ala anhu anatupokezea habari hii kutoka kwa mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam akieleza kuhusu mtu wa mwanzo atakayewashiwa moto mtu wa mwanzo atakayechomwa katika moto watu wa mwanzo watakaoingizwa kwenye moto ni kina nani mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam ameeleza kuwa ni rajulun taallama al-ilma wa allama ndio sisi tunahusika na hili kwa kuwa makini ni yule mtu ambaye amejifundisha ilmu na akaifundisha kaondoka katika mji wake katika mtaa wake katoka nyumbani kwao amekwenda kujifundisha ilmu na hakutosheka na hapo akawa anawafundisha watu ilmu bila shaka ni jambo jema lakini katika watu wa mwanzo watakaoingizwa motoni ni mtu huyu mtu aliyejifundisha ilmu na akaifundisha ilmu hiyo وقرأ القرآن نا كيسوم قرآن يكواني مزوري وكسوم قرآن مخارج الحروف يكسافي صوت يكن زوري نكلك يكساف فأتي به أتلتوا أو كتلتوا فعرفه نعمة فعرفه كيش أتمبلمليش هذه النعمة نهاية تزيجوا أتيجوا هي نعمة قال فما عملت فيها ataletwa ile Qur'ani au ataletwa hiyo ilmu au ataletwa na yeye kisha zitambulishwe neema za Allah subhanahu wa ta'ala yeye ile neema ataitambua najua hili ataulizwa ulifanyia kazi gani jambo hilo qala ta'allamtu al-ilma wa 'allamtuhu atajibu haraka haraka mimi nilijifundisha ilmu na pia nikaisomesha ilmu wa qara'tu fika al-Qur'an na nimesoma Qur'ani kwa ajili yako nakuwa nasoma sana qurani lakini kwa ajili yako qala kadhabta Allah subhanahu wa ta'ala atamwambia wewe umesema uongo umedanganya walakinaka taallamta liyuqala alim wewe ulijifundisha ili upate kuambiwa ni alim ulijifundisha ili uambiwe kwamba huyu ni mwana wa chuoni وقرات القران لو لسوم القران وكون بيديه كحفظ القران بكيس كبوه سنه هلالي وي وكيسوم القران انا الليل واطراف النهار لكن ليقال هو قارئ ili upate قارئ وما ni qari umesoma ili upate قارئ فقد قيل faqad qil ushaambiwa umeshasemwa tayari ثم أمر به fasuhiba ala wajhihi hatta ulqiya fi an-nar kisha mtu huyu pataamrishwa pale ataamrishwa malaika wamkamate mtu huyu na ataburutwa juu ya uso wake kupelekwa katika moto ataburutwa kiuso uso pelekeni motoni naudhu billahi min dhalika hakuna hadithi ngumu kwa wasomao kama hadithi hii hakuna hadithi ngumu kwa watu wanaojifunza ilmu na kuifundisha kama hadithi hii kwa sababu yaliyomo ndani ya nyoyo ni siri baina yako na Mola wako wewe wataka nini kwenye huku kujifundisha wewe wataka nini pengine za kujidanganya danganya wakati mwingine ikhlasi kumbe haiko una mambo mengine wewe unayotaka kwa watu kwa viumbe wajifundisha ilmu una malengo ya kilimwengu wewe kwamba ujue katika ukoo wetu lazima apatikane mtu sasa na mimi sasa ni kwa ajili ya ukoo wetu upate izza na upate sharaf kwa nini fulani amekuwa kadha wa kadha kwa na sisi lazima au upate mali upate kazi upate kadha wa kadha na malengo mbalimbali ambayo siyo dini hayo anayajua Allah subhanahu wa ta'ala pamoja na kwamba kuna mambo mengine yaweza kuwadhihirikia wanadamu kwa zile tasarufati za mtu na matendo anayoyafanya inaweza kuwadhihirikia wanadamu kwamba hapa hapa ni ikhlasi hapa kwa baadhi ya matendo baadhi ya kauli akwali unazozitoa lakini hakika ya jambo liko kwa Allah subhanahu wa ta'ala anajua adanganywe yeye tayib pia hadithi nyingine ya mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam ambaye ameitaja alimamu Abu Daud katika sunani yake na ameisahihisha asheikhu al-Allama Muhammad Nasiruddin al-Albani rahimahullah ta'ala katika sahih sunani Abi Daud ambayo ni hadithi ya Abu Huraira radhiallahu ta'ala anhu vile vile amepokea Abu Huraira kutoka kwa mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam kwamba mtume sallallahu alayhi wasallam anatuambia من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة hii hadithi watakiwa utembee nayo popote ulipo iwe yazunguka kwenye akili yako kama ile ilitangulia itakuwa ni ngumu kuhifadhi basi hii ni hadithi rahisi من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة يعني ريحها yoyote atakayejifunza ilmu ambayo ni katika zile ilmu ambazo kutafutwa wajihi wa Allah kwa elimu hizo akawa yeye hajifunzi isipokuwa kwa lengo la kupata mambo ya kidunia vitu vya kidunia huyu hatainusa harufu ya pepo siku ya kiyama hata ile harufu hataipata sio kwamba hata ingie peponi hata harufu pia hataisikia kwamba huko peponi kwa nukiaje hata sikia harufu yake wal billah kwa maana atakuwa mbali kabisa na pepo kwa sababu harufu ya peponi unaweza kuipata ukiwa umbali wa safari ya miaka sabini huko mbali huko lau kama wasafiri kama ni kwa mguu au kwa punda basi utasafiri kwa muda huo huko mbali ukisafiri miaka sabini watembea huko uliko harufu utaipata kwamba pepo hiyo yanukia sabini kharifa lakini wewe hutainusa harufu ya pepo kwa namna utakavyokuwa mbali huko kwenye moto wal iyadhu billah man taallama ilman mimma yubtagha bihi wajhu Allah kwa sababu ziko ilmu ambazo yubtagha bihi wajhu Allah na kuna ilmu ambazo yubtagha bihi aradha dunya aradha dunya ni katika elimu ambazo watu watafuta dunia na kwa hadithi hii inaonyesha wazi kwamba zipo elimu aina mbili tofauti iko ilmu ambayo yubtagha bihi wajhu Allah, nayo ni ilmu ya dini ya Allah subhanahu wa ta'ala na sheria zake na elimu ambazo watu hutafuta ulimwengu wasomea kazi jifundisha ufundi fulani amali ujifundishe wewe ujifundishe kilimo ujifundishe ufugaji ujifundishe seremala ufundi uwashi ushoni na mfano wa mambo kama hayo wajifunza kwa ajili ya kutafuta dunia yako hizi ni katika elimu ambazo hutafutwa dunia lakini kuna elimu ambazo hutafutwa akhira na wajhu wa Allah subhanahu subhanahu wa ta'ala sasa ole wako ujiingize kwenye elimu ambayo hutafutwa wajhu wa Allah watu wamtafuta Allah na kuuona kwenda kuuona uso wake subhanahu wa ta'ala na kupata radhi zake na kupata pepo wewe ukajiingiza huko lakini kwa lengo la dunia ole wako ndio hili linalozungumzwa hapa kwa ni lazima jambo hili liwekwe kwa asilimia mia moja kwenye ikhlas na jana nitaja maneno ya limamu Ahmad rahimahullahu ta'ala maneno makubwa kabisa aliposema alilmu la yaadiluhu shay'un liman sahhat niyyatuhu ilmu hailingani na kitu chochote kwa yule ya mtu ambaye nia yake ni njema mtu anayesoma kwa nia njema huwezi ukafananisha kitendo chake cha kusoma na kutafuta ilmu na ibada nyingine yoyote funga mchana swali usiku simama uswali lakini maadamu huyu kwenye kutafuta ilmu fadhila zake na thawabu zake ni kubwa alilmu la yaadiluhu shay'un liman sahhat niyyatuhu elimu hailingani na kitu chochote kwa yule ambaye nia yake ni sahihi nia yake ni njema akaulizwa qalu watu wakauliza wakasema kaifa tasihu niyatu ya aba abdillah nia inasihi vipi ya aba abdillah tukataka hii nia isihi itasihi vipi tutajuaje kwamba nia imesihi kataja maneno pia jana katika maneno al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala anasema yanwi raf'a al-jahli an nafsihi wa an ghairihi mtu aweke nia anuie akusudie kuondosha ujinga kwenye nafsi yake kwamba mimi nitakujiondoshea ujinga nitaalamike na kuondoshia wengine unaletea nia kwamba mimi najifunza ili ni mwalimu wa wengine ni walimu wa wazazi wangu au walimu wa ahli zangu watoto wangu au majirani zangu au waislamu hivyo kwamba watu wapate ilmu iwafikie iwe ndio nia yako hiyo lengo ni ni kupata ilmu kwa hiyo wewe usidhanie kwamba suala kutafuta ilmu ni jambo jepesi kwamba ni amrun hayyin la tahsabuhu hayinan wala tahsabuhu sahlan msidhani kwamba ni jambo jepesi jambo rahisi usichukulie hivyo jambo hili ni gumu sana na watu watakiwa wajipinde katika kulitafuta hili na kumwomba Allah subhanahu wa ta'ala akurahisishie juu ya nia njema watu walisumbuka katika kutafuta ukweli wa jambo hili jana yaani nitaja maneno hapa yaliyopokewa kutoka kwa Sufyan Thauri rahimahullahu ta'ala aliposema ma alajtu shay'an ashadda alayya min niyyati sijawahi kupambana na kitu kikubwa kizito juu yangu kuliko nia yangu nia yangu ni kitu nilikuwa nikipambana nacho sana alimamu ibn rajab alhafidh rahimahullah taala katika jami ululum walhikam amemnukuu uh, alimamu sufyan athauri rahimahullah taala akisema maneno haya uh, jambo jingine leo na kuligusia pamoja na nia njema ili tubarikiwe katika elimu yetu au elimu zetu tubarikiwe katika safari yetu ya ilmu tusiweke viporo kuna watu weka viporo kwamba sasa hivi ni wakati wa kusoma amali baadaye maadamu ni talib alilm, waweza kufanya chochote wewe huna neno sheitani anakupambia kama tulivyoeleza jana sheitani anakupambia na kukutoa katika njia kwa ahadi aliyoichukua sasa naweza kukwambia pia katika upande wa amali wewe mwanafunzi kwamba talib ilm yastaghfir lahu man fi samawati man fil ard hatta alhitan fil ma kwamba talibul ilm vinamuombea maghfira ya vitu vilivyoko mbinguni na ardhini mpaka samaki baharini katika maji uko unamuombea maghfira yeye sasa wewe kwani lazima usali witri kwani lazima usali qablia mathawabu yote haya anaweza kukutia ghurur kwani wewe ukifanya jambo fulani jambo baya kuna shida gani na wewe ni talib ilmu la shetani asikupambie hili lazima amal ilmu iambatanishwe na amal ndiyo thamara yake kwa sababu thamaratul ilmi ni al-amal natija na matunda ya ilmu na faida ya ilmu ni kufanyiwa kazi hiyo ndio faida yake na ni jambo baya sana Allah analibughudhi kabura maqtan inda Allah an taqulu ma la taf'alun yawe makubwa kabisa machukivu mbele za Allah subhanahu wa ta'ala kwa kusema yale msiyoyatenda tawasema tu lakini hutendi ili jambo baya lisilokubalika masahaba waliosoma kwa mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam hali yao ilikuwa tofauti هليا ويكون عمل زيد آه، الصحابي الصحابي الجليل المعظم عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه انا منين انا يسمى ambao جبنا mnayefahamu kwamba كنا كان رجل منا إذا تعلم عشر آيات لم يجاوزهن حتى يعرف معانيهن والعمل بهن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وارضاه anasema alikuwa mtu miongoni mwetu sisi anapojifundisha aya kumi hazipetuki aya kumi hizo mpaka ajui maana yake na azifanyie kazi aya kumi havuki mpaka ajifunze ajui maana yake ni nini wenzetu walikuwa wanapojifunza aya kumi hawazivuki mpaka wajifundishe maana yake na wazifanyie kazi hiyo amali ilikuwepo kwao wanachukua mtu afadhali asome kitu kidogo atakayojifunza na kukifanyia kazi kuliko kingi ambacho hakifanyii kazi akiacha kwenye madaftari au kakihifadhi basi amali hakuna wao hawakuwa namna hiyo جمان علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه كان سما يهتف العلم بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل سكوزوت علم إنهيت عمل إنهيت جي إنهيت وسوت كبس كما إكيتكيا بس هيفو ديفو na kama sivyo basi ilmu nayo itaondoka kwa hiyo al min afdali turuqi litathbiti alilm min afdali turuqi litathbiti alilm kuifanyia kazi ilmu ni katika njia njia muhimu kabisa njia bora kabisa ya kuithibitisha ilmu ile ilmu ili uithibitishe waifanyie kazi kasalat kama vile kuswali wa adhkari sala adhkari za sala wa adhkari sabahi wal adhkari za asubuhi nyiradi za asubuhi na jioni wanaumi wadhukhul walkhuruj adhkari za kulala wakati wa kulala za kuingia za kutoka min almasjid walmanzil za kutoka msikitini kutoka nyumbani warukubi sayara warukubi dabba kupanda kipando kwa hiyo wewe jilazimishi kuzifanya hizo adhkari kwa hiyo hili ni jambo muhimu tunatakiwa tulifahamu na tusilidharau na ukilidharau hutafanikiwa katika safari yako ya ilmu wasoma muda mrefu alafu kuwa shibhu al-ammi unafanana na mtu mjinga ambaye hakusoma ukilipatiliza hili utaligundua mtu yule sikasoma mbona azungumza vile mimi siwezi kusema vile na nimesoma kidogo mathalani washangaa lakini nini kwa sababu yule mtu yuko mbali na amali Allah hakumwafikisha damu yuwafiquhu Allah subhanahu wa ta'ala wala Allah kutie baraka katika elimu yake hana baraka tu ajisemea tu aropoka tu au afanye vitu sivyo nini ameacha la amali Allah akaondosha baraka yake hakuithamini elimu aliyopewa amekuwa kama vile ulama wa bani Israila ndivyo walivyokuwa walikuwa wao kazi yao kusoma au kujikua ilmu lakini amali It's foodie.